Molt bona tarda, gent. Són les 7 de la tarda d'aquest 4 de febrer del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 186a, del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Trama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca el programa de música combativa amb la seva 186a edició de Unidos si ens fem grans. Com sempre començarem presentant la gent de la taula que avui ens acompanya. Tenim a la meva banda dreta el que no pot faltar, el que ens ho, el que ens ho toca tot d'allò més bé, el que sense ell no podríem fer aquest programa, el mestre Tecles, el Riqui, que dius bonic. Eh, què passa, família? Gardela de Mollerussa. <laughs> Que pels que no ho sapigueu, això ja funciona 24 hores, eh? Sí, tenim continuïtat a la ràdio, estem 24 hores sonant, per aquelles que vulgueu des de casa o des d'on vulgueu connectar-vos, ja sabeu, aquí, aquí, aquí ens trobareu. A la seva banda tenim, seguint la presentació, l'Eric, el company que ens porta els llibres més guapos, els llibres més combatius i la música més sucosa. Què dius, guapo, com estàs? Què passa? Doncs pues molt bé. Un, altre... un dia més que us faig venir a l'hora de berenar, no? Bueno, Però... així no sortim tard. Però bé, moltes ganes avui de, de recordar la pàtria, avui que fa 10 anys del 4F, sí. ni oblit ni perdó per ell del que, programa. Sí, farem un bon programa avui. I tant que sí. I a la seva banda, el que ens tira els temes arranganos més espectaculars, el que ens espantina cada vegada i el que ens diu els noms més complicats, el nostre amic de l'ànima, el nostre company de Barberà, el Manolo. Què dius, guapo? Bona tarda, família. Molt bé, tio. Ara que tenim continuïtat, això, això fa un goig. Això ja eh, sembla una ràdio. Brutal, eh? Això és una ràdio de veritat, eh? Pots donar-li al play, i estar escoltant música i, i programes antics a, a casa teva. L'altre dia escoltava un programa de Tu i el Pollo, allà amb Hòstia. uns problemes tècnics brutals. Què dius? No, <laughs> no m'ho puc creure. Per això em van fitxar. No, no, però tu estaves allà, eh? Ah, sí? No xerraves, però tot el rato deia Enriqui, mm, creiem que hi ha hagut un problema o no sé ah, què. Doncs potser era el primer programa que jo només feia de tècnic. Oh. Potser sí, eh? Potser sí. <laughs> Molt bé, per aquelles que no ho sabeu, eh, som Radiotrama, som el Pim Pam Pum, és un programa de música combativa, eh, música reivindicativa, música alternativa, que, que barreja estils diferents com el hip-hop, com el punk, com el ska o com el reggae, i que té temàtiques també diverses, sempre socials, com l'antifeixisme, l'antisexisme o l'anticapitalisme. Sense més començarem, començarà la primera ronda de, de cançonetes. La primera em sembla que avui obro jo el foc, un altre cop, Uh, us porto un misteri, ja veureu, és un misteri, és tot un misteri això. És el Gordo Miguel i su banda de mariachis. <laughs> Sí. en sèrio? Sí, sí, el Gordo Miguel i su banda de mariachis és una gent que, que és un misteri perquè no sabem d'on venen, diuen que d'Arizona, però, però el poble que diuen d'on són no existeix, no existeix el poble, <laughs> és veritat. Aleshores, eh, de vegades aquests mariachis bojos se'ls va una miqueta més la castanya i es fan dir sin efectos, Ah, no NoFX, no. efectivament. I això és el que fan, fan versions dels NoFX de manera, de manera divertida i, i en forma de, de ranxera. Porto mm. un, tema, un cover del Don't Call Me White, No me llames gringo, i amb, Caramisme. amb aquesta bé, comencem. Tio. Hòstia, bona troballa. Una mica d'alegria. No me llames gringo, no me llames gringo, no me llames gringo, no me llames gringo. Órale, carnales. Ay, ay, ay. Órale, carnalito. Órale. <laughs> per dir hola. No, no, estava, eh? no eh? està bé, a veure. Bastant reconeixible per tots i totes, el Don't Call Me White en versió Has fet un Manolo. Eh, <laughs> Una mica sí, eh? <laughs> Ens estem obrint a, estem obrint... a eh, nous sons. No sabem d'on són, sembla que de- d'Arizona, però bueno, Bueno, ahí, ahí queda la ranxera. molt, Molt bé, eh? Gran proposta, Isma. No, en més Sí? de Sinaloa, no? Cerebro que us hagi, que us hagi molat. Clar que sí, molt bé. Molt guai la proposta del Gordo Mike, el Gordo Miguel i su banda de mariachis, aquests sin efectos. Ara, ara el que agafa el relleu és el mestre Manolo, que tirarà el següent tema. Amb, amb què obres foc avui? Vinga, va, avui començo amb, amb un grup de rap polític des de Madrid, eh, també de Porai com d'Arganzuela i així, com tota aquesta penya que portem últimament de, de la trava i, i tal. I són un grup que es diu Hazte Caso Primo, que no sé si ha sonat, amb un tema que es diu Duro con él, a amb estribillo de tipo duro con él Fidel, <laughs> pues así, como una versioneta bastante guay. molve Que no se toca, que no se vende, que no se achanta, que no se pierde, que funciona golpeando vuestras de mentes Gritos del barrio en el ambiente, no, no nos busquen ni en las vegas ni en las ventas. La renta ficha el mamonio de la taberna, mamando 13, 12, protestas. Jugamos a las 12 en Vallecas. Paso a paso, golpe a golpe, hombro con hombro. Un pueblo liberado que avanza entre los escombros. rata rápido, con un concepto básico. Igual que construimos, destruimos, somos rápidos. Negáis que existimos y os da miedo Los Quien construye los muros sabe cómo tumbar es lo que vale la pena. mientras hijas y abuelas, a este pueblo no lo atan más cadenas. No, tengo patria ni bandera, tengo un pueblo digno jodiendo las cadenas. Nos comunicamos fuera de monedas, por eso nuestra lengua nunca ha estado muerta. Tenemos la fuerza de las cosas ciertas, la rabia del perro atado a la correa. Nos reconocemos, no hace falta señas, son los ojos verdes de cada revuelta sobre la cabeza, duro con él, duro con él, es que duro con él, sobre la cabeza, duro con él, duro con él, que duro con él, sobre la cabeza, duro con él, duro con él, que duro con él, sobre la cabeza, duro con él, duro con él, que duro con él. Porque hablas de paz más que de Dios. Si yo no conozco a ninguno de los dos, yo solo sé distinguir el sabor de la sangre en mi boca tras cada lección. Sé de la tierra, el agua y el sol, manos y pies, callos y sudor. Sé de la guerra más que de amor. Es triste, lo sé, pero no hay otra opción. Marcha que avanza la guerrilla por la cancha, sumando miles, formando una avalancha. Y vienen con hambre atrasada, la libertad privada, pero las deudas al final se pagan. A mi gente la forjaron en acero, son los obreros el motor y los frenos, obligados a vivir bajo el suelo, hoy hemos venido a arrasar con los cielos. Que hace caso que aquí no se rinde nadie, carajo, nuestra frontera está en el aire, este es mi pueblo y aquí no se rinde nadie, carajo, con los primos o barbarie, trucos y amor, chicos incorrectos, fuego y alcohol, borrachos y honestos, faltas a Dios, mi barrio, perfecto y al que asome dale esto. sobre la cabeza. Bona, bona, bona. Duro con él, eh, ahí. Duro con él, Fidel. <laughs> hòstia, quan ha començat que dir, no se toca, dic, hòstia, un altre cop. Ja està, yeah. Amb yeah. La, que sí que... <laughs> sí, sí, tio. Jo també ho he pensat, tio, hòstia. És que hi ha uns quants temes que diuen això, eh, d'aquesta penya així propera, perquè tots el, són gravats de la Trava Produccions, ah. que era com ah. una, pues això, una productora que es van fer allà al CSO. Aquí. Clar, llavors era com una consigna, no? Totes les cançons, la Trava no se toca. Sí. Com t'agrada, eh, la música combativa bona de Madrid? Sí, sí. Clar que sí, molt bé. Molt guapa la proposta del mestre Manolo. Ara diria que és el Ricky el que comença la seva primera ronda. Amb què, amb què començaràs avui? Vinga, va, continuo amb el grup aquell veneçolà que, vaig, que us vaig presentar la setmana passada, els Bituaya. Uh mhm. -huh. He triat un altre dels temes així que, que m'han molat bastant. Es diu Solos, que és com estem tots davant d'aquest món de merda. todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, todos los solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Viayana. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Si a mi precio pueden llenar, estoy solo. Aquí parado junto a todo, hablando solo. De lo que tengo que contar, espero solo. Que nunca más se duerme el pueblo, miren solo. Cuando paré, paran, pam, pam, solos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. No debemos acompañar, hija Ayala. estoy solo. Cuando me puedan encontrar comeré solo. Cuando haya papa para todos soñaré solo. Para poder contraatacar dormiré solo. Con los ojos aperturados bailaré solo. Si después la llevo para el río amaré solo. Así no se ha correspondido sudaré solo. Seis látex luego de bailar dormiré solo. Después de oírla suspirar. Solo, solo, juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar, hija Viayana. nadie nunca nos detendrá todos los unos. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Nos debemos acompañar y Javier Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá. Caminé solo cuando no podía volar y volé solo. Para poderme encontrar hallaré solo. A tu y todo lo que anda perdido perderé solo. Lo que nunca quise encontrar aprenderé solo. Para mirar cuando esto oscuro quemaré solo pa' que me guíe la candela, enciende solo. Si se te apagan todas las velas dejando estela, o el papagayo estelar. Juntos debemos caminar, no estamos solos, Nos debemos acompañar. yo soy solo, moriré solo, hablando solo, andando solo, me iré solo, estoy solo. Solo contigo, solo contigo. Que a mamá le dio la gana soy guerrillero caribeño mi precio no puede llegar aquí parado junto a todo lo que te tengo que contar que más nunca se duerma al bar nunca pare para pam pam toalla juntos debemos caminar nos debemos acompañar todo lo solo Que no, que no estem soles. <laughs> Que no, que no. Que, que no és així. Seguim aquí. seguim aquí, seguim en directe, seguim a Radio Trama, seguim en aquesta 186a edició. Uh, abans comentàvem fora de micro la patxoca que fa, si no l'heu visitada ja trigueu, radiotrama.cat, aneu-hi i veieu que podeu escoltar música i programes durant les 24 hores, tenim la continuïtat que abans abans el, el Riqui també ens ho ha apuntat, el Riqui que s'està fotent un fart de currar amb la pàgina web i amb, amb els materials i amb tot el que té a veure amb, amb el que no veieu. Estic fent un curset intensiu mm. de, de webs i de configurar coses. <laughs> I també, com sempre... En programari lliure, s'ha de dir. Com tot en programari. Sí, sí, tot en Linux, programari lliure... Ah, és tot una aventura, eh? És una aventura. <laughs> també, com sempre, una forta salutació, una forta abraçada a tota la gent de la menuda, al Pol que ens està escoltant. Màquina, una abraçada, guapo. Continua la música combativa, em sembla que ara torno a, torno a anar-hi jo. Segona ronda. Segona ronda, vinga, segon round. Mireu, és, un, és una banda, són els Mafalda, la, són les Mafalda, que és una banda valenciana de reggae core, amb el Marcos, la Vera, la Bàrbara, la Bime, l'Antoni, el Mario, el Jorge, el Felipe, el Berto i el Xavi. Són un tou de gent i a més a més no venen soles, venen amb la Sara Eve, que és una femsi argentina és una cançó extreta d'un videoclip avançament del tercer disc de, de Mafalda, que et portarà com a nom l'LP La última vez que te escucho, i és un tema que vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, a l'alegria de viure per mi, que és la meva estimada Noelia, eh, amb La Llorona, us deixo. Oh. quien se ríe, quien sonríe, sea sincera. Alguien mira y lo dice, espera. Comenzando a recuperar lo humano que me queda. Me pare a pensar en aquellas a las que les toca luchar por la homosexualidad normalizada. Por la discapacidad que te hace digna. Por las presas víctimas del Estado. Por las feministas que hacen justicia. Por las que dan su vida o oh, a. Ah. Sabéis que hay que hacer. Siete. dedicada a la Noelia, que tant li agrada Esmafalda, per ella va. Què us ha semblat? Guapíssima, eh? És tema eh? espectacular, temacle. és espectacular. Sí, la sí, tema zarranga, no, no és el tema de la nit perquè sabem que en ve una... que, que encara no, sabem no que n'hi ha una, direm. una Spoilers no, eh? Spoilers no. no. no, no, no. Has quedado retratado. <laughs> Molt bé, han sigut els Mafalda, continua la 186a edició, continua la música combativa de la bona aquí al Pim Pam Pum, ara és el Manol que tira el seu segon tema. Vinga, va, jo avui repeteixo grup de amb els Rocavieja, que ja els vaig portar la, la setmana passada, però ja vaig dir que tenia ganes de portar un altre tema, uh, que surt una col·laboració amb el Juancho Escalari. Olé. I Olé. res, sona el Rocavieja, aquest grup de ska punk des de Llecla a, a Múrcia. És un tema que es diu Empieza mi revolució i, i ja veureu que de seguida noteu que és el Juancho. atrás. Termino el curro, igual y me pagan. Va seis meses de retraso ya. Vaya putada, me dice el jefe, ya no vengas más. así van las cosas, nos dicen. Los de abajo siempre apretándose el cinturón. así están los tiempos, nos cuentan. Por eso los de abajo quieren romper la situación. Es el son de esta canción. Saca a la calle, el viento en la cara, señala y cambia mi siguiente estación. Mi pensamiento se inunda en mi mente, todos de perversión. Solo un motivo, guiado por mi orgullo, quizás no sea la solución pero aquí que no corre vuela empieza mi revolución. Así van las cosas, nos dicen los de abajo siempre apretándose el cinturón. y Así están los tiempos, nos cuentan. Por eso los de abajo quieren romper la situación. Cambiar la situación no es fácil, pero somos fuertes. Cambiar por dentro, cambiar por fuera, sea como fuere Cambiarlo todo empieza mi revolución. previsible. Sí, sí, aquest, aquesta veueta que recorda molt a, a mi com a mínim els Escalariac. Escalariac, sí. La veu de Juancho Escalariac, veu inconfusible de, sí, de la banda sí. mítica de, com quan, és com quan sona un tema i dius ui, este, este és es l'Evaristo. <laughs> pues amb aquest igual. <laughs> sí, la veritat és que quan fa col·laboracions es, fa, es deixa notar. Molt guapa la proposta, molt ben escaquejada i va molar. La veritat és que tenia bon, bon ritmillo. Sí, sí, són camina molt bé, bons, camina bé aquesta, aquesta edició. Seguim amb més música combativa. Bueno, Ara par el... Parlàvem de, de col·laboracions, pues jo em porto una aquí que... Déu-n'hi-do, eh? déu nhi És el Cuchi Romero de Marea. Marea hòstia. Amb el amb el... Alfonso Piedrafita, Alfonso... Piedra... Piedrafita, el de Barricada, sembla que és Alfonso Piedrafita. Marea i, Pe i Barricada <laughs> Marea i Barricada, eh? déu nhi eh? És un tema que es diu Ja nos veremos. La veritat és que no sé si està en algun disc o si això és un bolet que va sortir així. Mm -hmm. No he tingut temps, estat liat amb moltes coses. Però temacle, temacle. Vinga. Enxufa! Que me maten si se bate. Lo que late contra na que no seas tú. Porque yo siempre he sido cuando todos se ha ido. El que apaga la luz. El que espera en el pasillo. El guardián de nuestra casa el que cuando escampa espero a que empiece el aguacero para salir a ver qué pasa, a ver qué les guitarres que no les havies presentat, eh? Déu-n'hi-do, tio, ben guapa, tio. Quina guitarrejada més guapa. M'ha encantat. Tema clar, tema clar, ja ho he dit. Eh? Sí. Home, eh. tio, si l'altre dèiem que ens recordava a Escalarià, que això ens recorda a, Marea, no? Sí. Sí, bueno, el cantant... Eh... Sí, sí, sí. Aquells temps sí. quan escoltàvem Marea, no? <laughs> sí, abans li deia a l'Isma que ara ja no... Abans jo era amant d'aquest tipus de música i ara ja no, sí. ja no ho escolto gaire, però escolta, aquesta l'he no, no. pillat i i ben bona, temaclé, temaclé. ben bona, ben guapa. Ben guapa la proposta del mestre Tecles. I res, eh, sense més dilació, passem a la secció de llibres comatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas, le burro. Hoy, 10 de noviembre, después de tres días de estresantes y difíciles conversaciones con la Junta de Tratamiento, psicólogos y demás personal, y después de pegarme un doble susto de muerte esta mañana cuando tanto el jurista como la asistenta me han preguntado qué relación tengo con el País Vasco, ¿eh? hay que joderse, niñas. Me acusan ahora de terrorista por los pelos. Y todo porque en el indulto aparece una carta de recomendación de las MEDEAC. Pues no me dice el otro día una interna que si soy de la ETA. En fin, qué idea de olla más gorda. O salgo pronto de aquí, o me van a acusar hasta de atentar contra el Papa. Qué cruz, Julitas. Pues eso, que hoy por fin tenían mi evaluación y han decidido darme el tercer grado por mayoría, que no por unanimidad. Pondría la mano en el fuego que el voto en contra es del jurista, que tuvo el valor de decirme en el patio, te perdonamos que seas de Madrid. Y creo que con eso ya me lo dijo todo. Ahora hay que esperar que el fiscal también lo apruebe, y si es así, con un par de semanas solo tendré que venir a dormir aquí, y me alegro, coño. Que no veo el día de dejar de dejar atrás estos muros y sus rejas. Pero lo que me espera tampoco es muy alentador. Dos años de mi vida viniendo a dormir aquí, a las 8 de la tarde, de domingo a jueves. Pero bueno, esto ya lo iré pensando cuando pase, que lo único que quiero ahora es volver a pegaros un abrazo y un montón de besotes sucios. Al final, me enteré de que el voto negativo fue del psicólogo, que, según me dijo esta mañana, encuentra oscuras lagunas en mi vida. En fin. Al menos empecé el día, again, con una sonrisa enorme, del tamaño de la Giralda, gracias a las, a las maravillosas postales que siguen llegando. Gracias a todas por escribirme, por venir a verme y por estar siempre, siempre ahí, orbitando a mi alrededor. Nos vemos en breve. Un millón de besos, abrazos i sonrisas. Patri. Bé, avui és eh, 4 de febrer. Mm, fa 10 anys ja que, que es va iniciar aquest muntatge que, que suposo que per bé o per mal totes coneixereu. Eh, no volia entrar gaire, avui no parlarem gaire de què va ser el muntatge, tot el que hi ha hagut, crec que amb la feina que s'ha fet amb Ciutat Morta i amb, amb, amb per sort tota la difusió i tot, tot l'acompanyament que ha tingut tot el procés, crec que queda prou ben explicat. Però tot i així, com que fa 10 anys i, i tot i que hi va haver molta gent que ho va passar malament, doncs la Patricia Eras va ser, va ser una persona que finalment es va acabar suïcidant, víctima d'una de, de, de les pitjors com Bueno, muntatges. muntatges. Sí, muntatges policials, jurídics, on es va, on es va juntar tot, no? un moment polític concret, després del 2006. Doncs res, jo volia recordar més, més que això eh, la figura de la Patrick com a, pues, com a persona que era. Aquí a l'entrada del llibre que us porto avui ho, ho explica molt bé, que, que la Patricia, més enllà d'haver estat mm, involucrada o emmerdada en aquest muntatge, i malauradament bueno, i d'acabar suïcidant-se, era una persona que molt estimada per tothom qui la va conèixer, jo, jo no puc parlar en profunditat, però, però sí que és molt interessant parlar-ne des del nivell de del que va escriure, perquè va escriure molt. I com us deia, aquest llibre ho expliquen molt bé, que va néixer el 17 d'octubre del 74 a Madrid, va ser poeta, escriptora, violinista, filòloga, multiprecària, artista postporno, activista queer, sinistra Supervivent de les grans ciutats, estudiós del còmic, cineasta amateur, dilatant, viatgera, performer... Sembla que jo no la vaig conèixer, però tothom diu que era una persona força especial i a mi m'agradaria recordar-la, no, no tant per tot el que va passar, que li ha donat com una fama, sinó també pel que, pel que va fer. Només per posar-vos en context, això eh, es va suicidar el 26 d'abril del 2011, després de que sortís la seva sentència, que ara no, no, no tinc en ment quants anys eren, però en uns quants, Mm, d'aquests fets del, del 4 de febrer del 2006, d'aquell test que va caure i que perquè es va fotre un hòstia amb la bici i l'hospital, pues, ella i el Rodrigo i més penya pues, van acabar passant per la presó i rebent tot tipus de mals tractes. Després hi va haver aquest documental no?, que es va fer el 2014 de Metromaster, de Ciutat Morta, que, que ha estat molt bé per, per donar difusió als fets i que i que fa poc hi va haver aquella superpolèmica, no? perquè la van estar a TV3 i van tallar una part, mm tot això, tot això ha ajudat molt. I també jo volia recordar que, que hi està ben un Berkami, que encara està en actiu, eh, encara queden 23 dies, que és per fer un llibre anomenat també Ciutat Morta, on, on la Mariana i el Cato, que són germanes de, germa, mare i germanes del Rodrigo, i la Helen Torres, que era una molt bona amiga de la Patri, estan fent un llibre pues, recollint diguéssim tots aquests 10 anys, de què va passar, com va passar, quin ha sigut tot el procés, quin tipus d'acompanyament hi ha hagut, com s'ha sentit tothom, és un llibre que pinta molt interessant, ja han aconseguit el seu objectiu, això també s'ha de dir. Demanaven com 5.000 euros i ja en porten 7.000, però queden 23 dies i és interessant perquè amb la resta de la pasta doncs, llavors podran fer edicions d'Argentina, Xile, etc. Així que si algú, si algú li interessa, doncs, busqueu Ciutat Morta a Berkami i aquest projecte. Llavors, eh, respecte a la Patri, bueno, no ho sé, jo avui he vist que he marcat moltes coses i no sé si dona per llegir tant, però, però jo us presentava aquest llibre que es diu Poeta Muerta, que són textos de la Patricia Eres. Això eh, ho, ha, ho ha editat eh, l'editorial Ediciones Capirote en la seva col·lecció Los últimos libros i va ser editat el 2014. Eh, jo pel que sé el movia al local fa temps i ara segueix corrent per Barna perquè es va esgotar però si el busqueu a les llibreries amigues el, el podeu trobar. I és un llibre que, que està molt bé perquè m'agrada que no se centra en la pàtria i a la presó, tot i que, com us he llegit aquell trosset, fa una crònica pues, super interessant de lo que significa estar a presó, com ho viu ella, com amb aquesta, pues, la seva visió de la vida que tenia, no? una persona pues, que qüestionava el gènere, qüestionava les relacions socials establertes, qüestionava l'Estat obertament, no? Mm, doncs són molt interessants les seves reflexions, però com dic, no, no se centra només en això, sinó que recull, eh, recull molts dels seus escrits que, que havia publicat al seu blog, que hi ha poemes, hi ha guions de còmic, hi ha, mm, hi ha també algun relat curt, i llavors, bueno, era una mica difícil triar què llegir. Què llegir. Jo el que us recomanaria és que busquéssiu aquest llibre, perquè més enllà de la situació de la Patri, pues, la veritat és que val molt la pena llegir aquestes cròniques, diguéssim, de, de, de les grans ciutats no? que no comprenen com som encara i, i acaba de ser però realment un paradigma de, de com vivim moltes i com sentim les coses en aquesta opressió de les ciutats i de l'Estat. Llavors, bueno, us llegiré eh, una espècie de poema i, i no sé, i després en parlem. <laughs> es diu Arrebato, és de, com us deia, el llibre està dividit en, en això, en poemes, en, en diferents tipus de textos, incloent les, les cròniques de la presó, i aquest és de la secció Delirius Tremens, que són poemes que va escriure entre el 2005 i el 2007. Es de arrebato y digo así. De entre mil sonrisas se me escapa un insignificante espasmo colonial que hace brotar ríos secos como eructos insondables. De rabietón salto disparada y me enfado con la presencia inesperada que eclipsa mi no lucidez y maldigo mis exiguas oscilaciones exánimes. visto agujetas de colores y me, y me deshago del asunto sin mirar atrás. Voy cerrando puertas. Y soy yo, la que ha de levantarse e irse para evitar el movimiento de masas. Absorbo al respirar y vomito ira. No hay intervalos variables, ni cúmulos ficticios. Si acaso, algo de salvaje energía emulsiva que vierte entre razón y demencia. Al final lo de siempre, un montón de sangre seca y un besazo de carmín en el cuello. Ah, y el hongo atómico, que que con el arrebato me concedí treguas y pulsé sin más el botón. Maravilloso, si aparte de mi juicio solo se daña algún color. Bueno, <laughs> jo és que amb aquest, no sé, he estat llegint molt el llibre i, no, no tinc... I, I també no, aquests dies que hi ha hagut, avui que és el... que fa 10 anys, no? també han estat sortint moltes coses, vaig remirar el documental... Dia trist, no? I, dia trist. I, bueno, no sé, no, no, no sé com ho fue, si cal que llegeixi Va. més, havia subratllat coses, però igual... Va. Jo amb el primer que has llegit, el primer de tot, amb el sí. que has entrat, la pell de gallina. Eh? Sí, sí, sí. Sí, té les cartes que enviava, com li deia, ara no ho trobo, però feien molta gràcia, li deia cartes des de la casita de l'estado. I, <laughs> I bueno, està molt bé perquè, sí, això, cartes des de la casita de l'estado. O sigui, és un trosset molt curt, eh, que em feia molta, com molta gràcia. Deia, chavales, la cárcel es terriblemente aburrida y extraña. Poco tengo aquí que aprender del plan de reinserción y reeducación institucional. Me siento como una jodida superdotada, además de un bicho raro entre tanto delincuente de pensamiento cuadriculado y normativa. normativo. Todas las cosas espantosas a las que somos ajenas en nuestra vida diaria se magnifican aquí. Véase, envidias, celos, marujismos y ganas estúpidas de montar bullas sin sentido. Supongo que de purito aburrimiento, por no hablar de la estandarización de la feminidad, esa que nos pasamos por el culo e intentamos dinamitar con pelucas y barbas a lo loco. Pues no me dicen la primera vez que piso el patio que si soy un chico o una chica, y hay que ser borrica, que esto es una cárcel de mujeres. <laughs> Hostia, doncs malgrat que tot el, no? tot el dolor i, i pues, pues tot el que <laughs> significava estar allà per res, per pintes, pues ella <laughs> també fa aquestes reflexions en la seva clau que, que hi ha un punt que és fins i tot molt divertit llegir-la. Llavors, Patricia Eras, ni oblit ni perdó, eh? Ni oblit ni perdó. Ni oblidem ni perdonem. La mare que els va parir, fills de puta. No, i, i pues això, jo us animo molt a que us acosteu a aquest llibre, a llegir les coses que va escriure la Patri, Eh, us recordo el títol i ja passem al tema, us sembla bé? O sí. voleu xerrar d'algú? Ah? Fes, fes. Nah, endavant, endavant. <laughs> vale, pues el llibre es diu Poeta Muerta, de Patricia Eras, i es va editar el 2014 per Ediciones Capirote i com us deia, jo crec que si busqueu així el trobareu, que s'està movent per les llibreries de Barcelona. I res, fins aquí... Anava a dir fins aquí el nostre homenatge a Patri, però en realitat no perquè us he portat un tema que anava bastant lligat, que es diu A les que no. És un tema que es va fer al gener del 2015 dins d'una d'una idea que va tenir pues, la cantant que es diu Gemma Sainz, que en aquest tema toca amb Francesc Rodríguez, que són canciones muertes, perquè pues, aquesta noia, com jo, va llegir molt aquest llibre i li va arribar molt les coses que escrivia la Patri i va decidir musicar eh, tot, de, tot de cançons de, de la Patri. Llavors, eh, doncs per acabar de recordar, ni oblid ni perdó, us deixem amb aquest tema a les que no. las que nunca han llorado como perras escuchando violones, a las que se ríen cuando alguien les habla de amor, a las que no entienden una mierda de sentimientos y los pisotean, a las que entierran secretos dolorosos y los dejan crecer. Capazes de a las que nunca han besado bajo una tormenta furiosa, a las que han dejado de sonreír, a las que los sueños les parecen infantiles, a las que se llenan de deseos y solo tienen ilusiones, a las que conquistan por poder y se abandonan a sí mismas, a las que se dejan vencer, que guapa, qué guapa, espectacular, eh? O sigui, suavecita, ens ha baixat una miqueta, però bueno, sí. també a ser cantautora i tot això... Molt bé, molt bé, molt guapa. Sí, jo, jo, jo he vist, bueno, ho hem parlat fora de micro, no?, que que, bueno, discutíem una mica que esperava que posés una altra cançó, no patiu que arribarà, i, i aquesta, bueno, és més tranquil·leta, però com que també l'havia trobat i em semblava guai perquè era un escrit de la Patri, no? Pues, Spoilers no. Per eh? començar. No, res, spoilers. Eh, Dic que eh. arribarà, que vosaltres heu fet una cara de... Eh? És el tema zarranga, no?, de la setmana. És que estàvem ja així, agafant sí, la taula... Per això, per això, que calma. Pensaven que, que arribava tot arriba, no arribava. Tot arriba, vale, vale. Spoilers no. Doncs pues ja està, ni oblid ni perdó. Mireu, ara, ara em sembla que em torna a tocar a mi, Uh, són els de Sencant, que és una banda que ve per primera vegada aquí al programa, li donem la, la benvinguda doncs. És una banda de rock de Figueres amb el Toni a la veu i a la guitarra, l'Axel a l'altra guitarra, el Liam al baix i l'Arnau a la bateria. És una cançó extreta de l'LP La llei del fracàs de l'any passat, del 2015, i que porta com a títol Entre flors. plou sobre mullat. On estàs? Sé que no et podré estimar. Els teus ulls són un camp de primavera assecat quan comences a plorar. ja t'ha mossegat quan els somnis no es desborden i quan puc dormir al teu costat entre sucre em trobaràs no, no, no, no quan la Que no, que no ens encantem, eh? Han, eh, han sigut els desencant i no ens hem encantat. De fet, eh, hi ha hagut un, una mena com de finta que semblava que acabava la cançó i que ens ha donat amago, un, un, un, un esglai i faltava encara un minut. Ben bona, ben bona els desencant, bona, bona sortida la que han tingut aquesta primera vegada que venen a visitar-nos aquí al Pim Pam Pum. Continua la 186a edició, fem 186 aviat ens encararem a la 190a, ens fem eh, grans. Sí. Ei, a mi m'ha agradat molt eh, això que has portat. Sí, Sí, sí. Jo la veritat és que és una banda que he descobert fa molt poquet, venen de Figueres i... i... Aquí s'estrena. No, no, sí, sí. la tocaven, eh? Aquest so així Les guitarretes estan ben posades. M'ha molt. Merci. Més música combativa, com dèiem, ara és el Manol que agafa el relleu, tira'ns un altre tema zarranga, no dels teus, guapo. Vinga, va, que, que si comencen les guitarres, comencen, eh? I jo les començo amb els Tembales, a un grup de punk hardcore des de Madrid, Uh, un grup que es va separar el 2014 després d'11 anys uh, tocant wow. i re, porto un, tem porta un tema que es diu Ponte un 10 del seu <laughs> Tem Balas, Ponte un 10 uh, ah, Aquesta és l'actitud també. <laughs> del seu àlbum Símptomes Evidentes i ja veureu que té un toc així en algun moment eclèptic que bastant, bastant bo. Ja comencem, eh? Ja comencem. Xitxa, xitxa. A veure. Pillonetti. <laughs> Se parteixen el cul sí. els mateixos, eh? <laughs> No m'estranya. <laughs> Com deia el Ricky a Pinyonetti que van, espectacular sí, sí. tema zarrangano, Manolo. Ha sigut un, un gran descobriment, eh? No, no sabia res d'aquesta penya i... Xitxa de la bona, eh? Molt. Xitxa de la bona. Han sortit les guitarres, han sortit escopetejades, tema zarranga no per la vena que s'ha tirat el mestre Manolo, sempre fa igual, sempre fa igual, aquest xaval sempre ve el mateix, que és a fer pujar el pa, acaba d'esclatar radiotrama. Més música combativa, ara és el Ricky qui li agafa el relleu, difícil relleu com sempre. Sí, a veure, sí. a veure. Que... Pues bueno, va, va, jo, jo m'animo també. Us presento, no us presento perquè ja la vaig portar un cop a aquesta banda uh, i de fet vaig portar el tema que volia portar avui i ara me n'he donat compte i a última hora ara he pillat ah, un tema que, que, no, he, que no he escoltat. O sigui, és sorpresa per tothom això. Així és el pim-pam-pum. Així, el pim-pam, el pillar del vol. És una banda que es diu... Aquí te pillo, Operation... aquí te mazo. <laughs> Operation Ivy. Eh, me'n recordo molt bé aquest. Sí, eh? Escapant des de Berkeley, Califòrnia. Una banda que es va formar el 87 i va deixar de tocar el 89. O sigui, ho van cremar tot en dos anys. <laughs> lo, bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno. No? I bueno, a veure, descobrirem aquest tema. Sound Sister. Sound Sister. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa, donarem pas a l'agenda del programa. El primer dels actes que us porto és el gimnàs popular de l'Obrera, dilluns a les 20.45 fins a les 21.45, kickboxing i muay thai. Després, eh, els dimecres, a partir de les 7 fins a les 9, és obert per entrenament lliure i físic dirigit. I els divendres, a, a 3 quarts de 9 i fins a les 3 quarts de 10, boxa. Ara no, no deixeu d'anar a entrenar allà, que, que tot, tot entrenament és poc. I us porto els actes d'aquest cap de setmana, el 6 i 7 de febrer, enmarcats en el febrer llibertari a 2016. El primer és el dissabte 6, a partir de les 5.30 hi haurà taula rodona sobre lluita antirepressiva, a ah, com enfrontem la lluita antirepressiva amb, amb detingudes del Caspandora, del 29M i els tres joves de, de Lleida. I després el diumenge, a partir de les 4 i mitja, Uh, hi haurà cicle Altres Cinemes amb, amb la New Kids Turbo Eh, aquests dos actes seran a l'Ateneu Llibertari de Sants. Jo es porto un acte que és demà mateix, demà a les 7 de la tarda a l'Ateneu Columna Terra i Llibertat de, de Berga, al carrer del Vals número 4 es presenta el llibre La revolució ignorada, aquest llibre que va fer Descontrol sobre feminisme, democràcia directa i pluralisme radical a l'Orient Mitjà. És una xerrada mm, que s'anomena xerrada sobre la revolució feminista al Kurdistan i la presentació del llibre i comptaran amb, amb pues, la pròpia editorial Descontrol i és a dir, plataforma, també hi haurà sopar i com us deia això organitza l'Ateneu Columna Terra i Llibertat demà a les 7 eh, a Berga. I el següent acte tornem a l'Obrera, divendres joves a l'Obrera, divendres 5 de febrer a partir de les 7 de la tarda a l'Avinguda de Barberà 142, xerrada sobre eh, la societat de consum. El consum és una nova forma d'apropiació del treball l'IE. com dèiem divendres 5 de febrer a partir de les 7 de la tarda a l'Obrera, eh, organitzat per la gent de Ran Sabadell. Aquest dissabte 6 de febrer, a part d'un munt de festes de Carnestoltes, també es celebra el 6è aniversari de la llibreria El Darull, aquesta llibreria llibertària de, de Gràcia, amb concerts amb NIT, amb Iconio, de Curs i Civiles. Serà els bloques fantasma a partir de, la, de les 8 de la tarda. Jo una idea que serà aquest, aquest diumenge. És la cinquena edició de la Fira Cultures i Resistències, com sabeu, de diverses eh, editorials, ai, perdoneu, de diverses llibreries independents de, del Raval, que fan aquesta fira ja és la cinquena. Com us deia, serà el diumenge 7, de 11 a 3 de la tarda a la Rambla del Raval. Hi haurà llibres d'aquestes llibreries, hi haurà una xerrada de debat anomenada Exclusió radical, pensar l'exclusió, necropolítica, drons i poder sobirà, amb Enric Luján i Clara Valverde, i a partir de la una i mitja hi haurà un concert de Wild Sister. I més actes dins de l'agenda del programa, el Carnaval 2016 a Barberà del Vallès, dissabte 6 de febrer a partir de les 11, a Cercavila Musical amb The Media Parade, a la plaça de la Vila eh, fins a la nau, a les 12, gran festa de Carnaval, a la nau, que és al carrer Arquímedes, número 8 de Barberà del Vallès, amb concurs de disfresses i orquestra de xandals i per acabar la gent de Media Players, això tot, tot organitzat per la gent de l'Ateneu, Obriu Pas, eh, el col·lectiu de dones de Barberà i l'Esplai El Piolet. Uh, la terra és de qui la treballa, no de qui la destrueix. Uh, xerrada i documental sobre la campanya de recollida de recollida d'olives a Palestina el 2015, el divendres 12 de febrer a partir de les 8 de la tarda al Casal Popular Latsur de Terrassa, que és el carrer Arquímedes número 89. Bueno, i torna al concurs de disfresses més boig. Eh, el dissabte 6 de febrer, aquí a Can Capablanca, tindrem les lluites es disfressen eh, de 12... Ah, a partir de les 12 de la nit, sí? A dos quarts, a, a dos quarts, quarts de 12 de, 12 de la nit. Hòstia, estava... Vale, perdoneu. Vale. A partir de les 12, aquí a Can Capablanca, al Carnestoltes, hi haurà un menú de degustació, així que veniu a disfressar-vos, penya. I més actes, aquest també indefallible, dels que no podem faltar, Valtros i sou sempre, ara venim nosaltres, als Països Catalans en defensa de l'Ebre. Diumenge 7 de febrer, a partir de les 12, al Parc dels Girbecs, a Amposta, manifestació nacional L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Organitzat per la gent d'Arran, la CUP, la COS, Endavant, Alerta Solidària i el CPC, l'Esquerra Independent. Uh, també us presentem el calendari d'activitats de febrer del Casal Popular Latsurt a Terrassa, que comença el divendres 12 a partir de les 8 de la tarda amb, amb la xerrada aquesta que, que acabem de dir i el documental sobre la campanya d'olives a Palestina. El dissabte 20 a les 8 hi haurà exposició a càrrec de Mahara Studio i cafeta per finançar el nou mural del, del Casal. Uh, després el divendres 26 a les 8 hi haurà exposició i xerrada sobre el TTIP uh, ah, i res, això al febrer al, a l'atzur de, de Terrassa. Després hi ha un acte també prou important que organitza la plataforma Azadí. Eh, serà Freedom for Kurdistan, una jornada al proper, una jornada de solidaritat eh, amb el poble kurd. Serà el, la, no aquest dissabte, sinó el següent, el dia 13 de febrer a Can Batlló, Barcelona. Hi haurà xerrades, exposicions, documentals, un dinar tradicional kurd i concerts. No hi falteu, amb el Kurdistan estem totes. I un altre acte, que també el més important, el 13 de febrer, taller d'autodefensa feminista no mixta a càrrec de Viterna, de Sabadell, de 10 a 18 hores, en parada per dinar, contra la violència patriarcal, autodefensa feminista, com us dèiem, el 13 de febrer al Casal Popular i Cultural El Boirac, que és al carrer Torrent número 48 i organitzat per la gent de la Figa Rebel de Cerdanyola. Uh, hi haurà el següent acte, serà un que ja vam dir, uh, ve el Lucio Urtubia, eh, aquest mític de, del moviment llibertari, a, aquí a Sabadell, Ni Dios, ni amo, ni patria, perquè no ha libertat sin desobediència, el dissabte 13 de febrer, a, aquí a Sabadell, a l'Auditori del Casal Pere Quart, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà el, la projecció del documental Lucio, i després a les 6 i mitja de la tarda una xerrada amb el, amb el propi Lucio, organitzat per la gent de la, de la CNT de Sabadell. Molt bé, i per acabar aquesta agenda no podem deixar de dir-vos l'acte que tindrà lloc aquí mateix al casal independentista i popular Can Capablanca, que fa 15 anys i que a més eh. estarà amenitzat per nosaltres mateixes, la gent del Pim Pam Pum, que organitzarem el programa 200. Serà una vetllada que serà, ja us hem dit, el dia 2 d'abril, a partir de les 12 i fins a les 7, les 8 mínim, hi haurà música. Fins que vulgueu, i, no? I vindran bandes com Shot, com Penetres, com els 8 mil·límetres, els Catiusca, els Gazapo, els Morapio Loco o Andreu els Rumberos eh, bueno, eh. espectacular, espectacular Remember de bambes, de bandes, de bambes un altre cop. Que de bueno, bambes, també. De bambes que fa temps que no toquen, la bamba negra. <laughs> Uns altres que fa, temps, que, fa temps que no toquen. Sí. No? Molt bé, fins aquí la xat del programa, com dèiem. Més música combativa, no s'atura la 186a edició, ara són els, de, són els eh, Pancreas, una banda de punk rock de, de Parabaggio, eh, a Milán, a Itàlia, amb el Sipa a la veu, el Flaco i el Nois a les guitarres, el, el, el Paleta al baix i el Ganyo a la bataca. Eh, porten des del, mil, des, des del 1989 tocant, són una banda que encara toquen i, i que són uns mítics d'Itàlia. L'altre dia no sé amb qui parlava que em deia banda mítica d'Itàlia, jo, banda Bassotti, no? No, no, no, Pàncreas, amb el Pol, ara, ara ho sé, el Pol, el Pol que ens està escoltant a la menuda em deia els pàncreas són molt bons, i és veritat que són molt bons, ja, ja sí. ho veureu. Pàncreas, eh, que s'escriu punk, punk, sí. no? Sí, Sí, sí. Efectivament, punt creas. <laughs> és, un, és un tema extret de l'LP Futuro Imperfecto del 2008 i que porta com a títol Mondo Moderno. cerie di memoria per dare un senso a tutta questa storia. E di una cosa finalmente sono sicuro, tutto è cominciato il giorno che è caduto il muro. Ognuno è solo buttato nell'arena, senza anticorpi per combattere il sistema. Le chiavi chiuse nel consiglio di una banca, il mondo intero visto dalla Casa Bianca. Non sono fatto come te ti accontenti di restare fermo, immobile, aspettare qualcun altro che ti dica cosa fare. Unica scelta tra prendere o lasciare, venir cacciato oppure farsi violentare. Nel nuovo mondo che chiamano moderno, i ricchi in paradiso, tutti gli altri giù all'inferno. Battelli stabili lasciati alla deriva, nel faro spento di una storia collettiva. Sono precario nella vita e nel lavoro, ma la mia voce resterà fuori dal coro. Non sono fatto come te che ti accontenti di restare fermo, immobile, aspettare qualcun altro che ti dica cosa fare. Non sono fatto come te. sistema nel nuovo mondo che chiamano moderno i ricchi in paradiso tutti gli altri già all'inferno non sono fatto come te che ti accontenti di restare fermo immobile aspettare qualcun altro che ti dica cosa fare non sono fatto come te che ti accontenti di restare fermo, immobile, aspettare qualcun altro che ti dica història d'una societat que... 30 segons, però no. Això vol dir que doncs, ens ha enganxat el toro perquè estàvem aquí xerrant de les nostres coses i tranquil·lament eh. hace, hace algo por ahí. Xerrant del pim-pam-pum. Com ha de ser, com ha de ser. Donant-li vida a aquest programa, seguim amb aquesta 186a edició. Esperem que us ho passeu la meitat de bé que ens ho passem nosaltres aquí als estudis de Radiotrama. Que ja has dit. Que, ja has dit. Que ja has dit. sí, sí. Estem darrere de fer un programa a la, a la menuda, això no ho hem dit, però mm. no ho hem dit perquè no tenim encara data, però estem ahí... Sí, podríem dir que farem un petit on tour, no? Sí, sí, sí. un mini tour, no? Sí, mini, mini tour. de, sí. En tres llocs. La idea, la idea és visitar Berga, visitar Terrassa i Cerdanyola. I, bueno, déu nhi és, un, és un sprint, no? Ens, <laughs> ens sí. movem del Vallès, eh? eh? Cuidao. Eh, Això eh, és, eh, poca és broma, eh? internacionalisme, eh? Ei, que em, va, em, em vaig pensar un hashtag i tot. Sí? És recta final PPP. <laughs> En quan tinguem les dates de tots els programes que queden fins a arribar al 200, s'ha de publicar amb un cartellet que faci patxoca i recta això... final PPP. Em sembla guai, eh? Sí, pot, veure pot ajudar a tenir El borrador del audiència. cartell, eh? Ja. Ah, sí? Ah, és sí. veritat. Sí, sí. sí. avui, avui. Molt bé, som-hi. Més tot música arribarà, combativa, ara és el Manolo que agafa el relleu. Vinga, va, a, a, que ja anem molt, molt accelerades, eh? O jo com a mínim a, em sento així, eh? Ens esverem. Ens esverem. Ens esverem amb els Aguardiente des de Ciudad Real, un altre grup així de, de punt hardcore, eh, amb un tema que es diu No, del seu àlbum Todo tiene su precio, i, i ahí va. Som-hi. que pasa en realidad Clar que no, penya, clar que no. No callarem, no? I tant que no callarem. Molt bé, Déu-n'hi-do, despentinada, no? Però anaven, anaven ja sí. i... Ah, Déu-n'hi-do. Ambaixada, anaven ah, ambaixada. Ah, sí, una miqueta. En picat anaven. Molt bé, ben guapa la proposta, el trallazo que s'ha tirat el Manolo, no, no esperàvem una altra cosa d'ell. Ara és l'Eric el, el, el que intentarà fotre-li canya també ahir Pues sí. El Manolo sempre ho deixa una mica complicat. Però... És complicat, però, però jo ja ho sé, el que té de seure al seu costat. Sabíem el que veníem. Sí, sabíem el que veníem. Llavors, és en un altre estil, però també és canya, es porta un rock profund així des d'Astúries. És un altre d'aquests reculls que ara discutíem, us el dic <laughs> en veu alta perquè tothom el pugui agafar, es diu Punk Rock in Asturiacs, amics, al ah. final, ah. i també té volum 1 i volum 2, si ho podeu triar i remenar. Una mina. T'has abonat als recopilatoris, eh? Bueno, és que el, el estan allà, o sigui, de cop hi ha 70 cançons noves, i de fet m'ha costat una mica triar. I jo us porto, llavors he triat la que era un homònim. Eh, eh, eh. Primer... serà el primer, no? Homònimament. Homònimament, sí, sí. El grup es diu Missiva, eh, són d'Astúries. que, no, eh, que no Mishima. No, Missiva, de, una carta. Eh, una missiva bomba, no? Bueno, és igual. Pues des del 2013 estan tocant... No, perdoneu, és un grup d'Astúries, i aquest, eh, aquest CD, homònim, és del 2013, el tema i el CD es diuen eh, Gran Mentira. salas tan la tele. Qué increíble que no pase el rumbo. pensar cómo sería andar, pero otro camino. La dona en els ciments de Can Capablanca. Sí, sí, sí. Tremenda. Tremenda, tremendíssima. Des d'Astúries, no sé si us heu fixat que cantaven en asturiano. Uh -huh. Però res, aboneu-vos als recopilatoris que valen la pena, <laughs> penya. Com us deia, missiva. Missiva, eh? excel·lent la tria del mestre Eric, com se l'ha tirada, brutal. Què, Riqui? Vinga, va, a veure si... Comencem a, comença a caure molt, eh? No, no ho hem dit, però <laughs> comença a caure l'edició 186. La, és la meva penúltima ja, això ja fa una baixada que te cagues, tu. <laughs> I com no podia ser, doncs, quan el programa fa baixada, les crestes... <laughs> Les crestes pugen. Pugen, pugen i, i bastant, perquè ara us porto... A la descripció del grup posa que fan ska punk, mm, punk hardcore Claro, Pancrast. Claro. <laughs> Uh -huh. I això és crast. Vull dir. Fan de tot i força. <laughs> Diuen que fan de tot i força, però quan, no, és, és bastant... Quan el grup diu que és crast, Llavors entra a la, a la secció d'Espeine gairebé sempre, eh? <laughs> ja t'ho dic, que aquesta... Directament, aquesta entra, no? Aquesta entra. Són els Leftover Crack de Manhattan, New York, i bueno, pues, ah, bueno, aquests van començar el 98 i encara l'actualitat encara li estan fotent canya. De fet, us porto una cançó del, del disc de, que el van treure l'any passat, que ara mateix no em dir com es diu, i el tema que he triat es diu The War at Home. Ja veureu. La que... a casa. em van desverats aquests Yankees. Eh? <laughs> Hòstia, Riqui, ens Delirium tremens. Bé, bé, tio, a més amb aquest organillo de fondo... Sí, sí, <laughs> super... Nintendo. Sí. Jo he flipat bastant, eh? De Estàvem aquí tots de, no? Impressionant, cap. tio. <laughs> D'Espain, eh? No? Despeina eh, total, sí. Bona nit, eh, família? Sí, aquí tenim el Palli. Mestre Palli ens ha vingut a veure Eh, venia a preguntar qui, qui s'ha endut el pastel aquesta setmana, que m'han dit que teníeu piques ahir per veure qui portava la nova cançó de cop. Eh! No! Eh! Eh! Sí, sí, sí, Vale, vale, vale, Portem vale, tota la nit aquí intentant fer... Spoilers no. Tot arriba. Tot, Así no. Tot arriba, Pall. Has quedado retratado. Va, va, va ja, no dic res més. Arriba el Palli, la Lia Parda, com sempre, spoiler que te crió. Més música combativa, més baixada, si cal. Són les Quimera Rock, aquesta banda de punk, de punk rock proletari dels Països Catalans. És un tema acabat de sortir del forn, és l'avançament del que serà el seu nou CD per la lluita de classes i porta com a títol Som la nit. Ara entra. Sognali, you aspetta la lluita que és aquí. Sognali, sognali, sognali, sognali, aspetta la lluita que és aquí. Somos a partur Naita jubilación, Respecte la lluita aquí Som la nit, som la nit Som la nit, som la nit la aquí la nit, som la nit Som la nit, som la nit la aquí Quimera Rock Proletari, som la nit, ahí queda. La lluita ja és aquí. ja està, ja està. Eh, bueno, contundent, eh, també. Sí, sí, sí, sí, anaven, i anaven per feina. Anem amb la cresta amunt. Ai, ai. Com ha de ser, com ha de ser, que acabo molt el programa, però encara no tant, encara no tant. Ara és el, el Manolo, que encara agafa un altre relleu. Sí, mireu, uns altres que van per feina són els Tiempos de, de Ira, també des de Ciudad Real, un altre grup de... Oh de, Han de, sonat. De punt hardcore, sí, no? Han sonat i són molt bons. Sí, sí, li foten tralla. I porto el segon homònim de, de la nit. Homònim. Uh, porto un tema que es diu Marcados de por vida, del seu àlbum Marcados de por vida. I res, ja fa molta baixada. Fole. A Trallon. Que bèstia. Els tiempos de ira des de Ciudad Real, pues això, fent, Ira, no? fent pujar les crestes i baixant el programa. <laughs> Ben bona, ben bona la proposta del mestre Manolo, com sempre reventant aquí les parets i els ciments de Can Capablanca. Uh, tenim una mica més, però no tenim ja gaire més. És, és al final del programa, arriba la, la fi d'aquesta 186a edició. Un plaer, com sempre, estar amb totes vosaltres. Com sempre, ho acomiadarem amb un parell de temes. El primer el tiraré jo. És un tema que m'estranya molt que no hagi sonat. Són els Hamlet. No, un, no fan un estil que sigui molt característic del pim-pam-pum, no? No. no. Que rock així... Però bueno, els Hamlet i he triat un tema que es diu Jodido Facha. <laughs> Us el coneixeu, no? Crec que no havia eh, sonat aquí. No sé. Un, una perla... Una perla que no havia sonat. És un caviaret del bo. Bé, bé, bé, bé, bé. I, I per acabar? I, sí, per acomiadar-nos ja la cançó. <laughs> Estàvem esperant. Sí, Hem sobreviscut a spoilers de tota mena. <laughs> ha, generat, ha generat moltes coses aquesta cançó, però bueno, <laughs> Becaris no. Venia a to, no?, amb l'homenatge que hem fet avui a la Patri, amb el llibre i pues, amb, amb pensar en tot el que ha passat durant aquests 10 anys. És, eh, és el nou tema de cop, perquè aquí no ho sabeu, però tenim un bebè, que és el <laughs> nou treball de cop, que està a punt de sortir, i han deixat anar aquest single, anomenat Ciutat Morta, que de fet és un vídeo, i el vídeo que hi ha, que també és bastant bo, l'ha fet Master, els mateixos que van fer el documental, així que ens acomiadarem amb cop i Ciutat Morta. Com per... sempre, ni oblit ni perdó. I tant. Per tot l'UAL acaba aquesta 186a edició. Com sempre dient família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. tampoco lo haces tú. En su misión de por vida, con el derecho de opinar. Y no dejas de ser un jodido facha. Jodido facha. Jodido facha. Y no dejas de ser un jodido facha. Chorny do pacia Chorny